50 languages. 39 39. รถเสีย Avaries del cotxe. ปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนคะ On és la benzinera més pròxima? ยางรถของดิฉันแบนค่ะ ทิ้งคุณรถปุ่นชาดาเปลี่ยนยางรถให้ได้ไหมคะอันพูดเอาคัเบีอาลนอวมาติกดิฉันอยากได้น้ำมันดีเซลสองสามลิตรค่ะน e c e s s i t o un p a r ล l l de l i t r e ดิเอซ è ลดิฉันไม่มีน้ำมันเบนซินแล้วค่ะยา no t ิ n c més benzina. คุณมีแกลลอนน้ำมันไหมคะ ก็ตนิวอุนบิดดิฉันจะโทรศัพท์ได้ที่ไหนคะอนพุกตรุกะดิฉันต้องการรถลากค่ะนาซาซิตูนากรัวดิฉันกำลังหาอู่ซ่อมรถค่ะบุสกุนตาเยเกิดอุบัติเหตุซาปรดุยตุนักซิเดน ตู้โทรศัพท์ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคะ On és el telèfon més pròxim? คุณมีโทรศัพท์มือถือไหมคะ Que té un telèfon mòbil? เราต้องการความช่วยเหลือค่ะ Necessitem ajuda. ตามหมอให้ทีค่ะ Truqueu a un metge. เรียกตำรวจให้ทีค่ะ Truqueu a la policia. ขอดูเอกสารของคุณหน่อยค่ะ Els papers, si us plau. ขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อยค่ะ El vostre permís de conduir, si us plau. ขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อยค่ะ La documentació del vehicle, si us plau.